para el año 2013 ponen los medios para contribuir a que el año próximo, el año 2013, sea el último año de recesión económica en España. Son los presupuestos más sociales de la historia de la democracia española. Odorama emititzen. Odoraman. Odorama. de gara zure zeludurra pozgara inura gerturatzeagatik sortu daitezkeen osasun kalten erantzule egiten. Se empeña en defender lo indefendible y recurre a la falsedad y a la manipulación. Es consecuencia de haberlos legalizado. Creo que es una terrible irresponsabilidad porque lo que está haciendo es hacer un daño irreparable. Y solo ha servido para que creyese que tienen razón y para hacer cosas aún peores. Y les quiero hacer la vida posible por lo tanto tiene un gran déficit democrático. Tiene que anunciar que disuelve sus estructuras y si no lo hace por las buenas, lo hará por las malas. cuidad y libre. Ay, Jesús, me ah, sube! ahora te hace odena. colón. Ongi salen, zule ongi Txolakeriaren hau, no esan perpetrazio, txolakeriaren perpetrazio, ez dakit, ez dakit. Mm, Interpretrazio. Bai, e, interpretatzen degulako gure perpetrazioak. Momentu eh? zaregala den perpetrazio hau, baina auskalo, auskalo, ze irrati, irratien... Bueno, irratien FM lizen, bai, banaketa eta horrekin, ez dakit hain mm. alegala garenik, eh? Ai, Ai ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, eta ile, ile, Ile ali, agian galak bai, gara. Gala. Bizitza osoan galoak era. Bai, ileak entzen, bizitza osoan, bai bai bai buru gainetik, bai bai arpegi azpian, bai bai bai hau azpian eta ileak ba, oain ilegalak izango. Barrabil bai. azpian ere bai. Ba, ah, bueno, eh, ba, eh, edo alu, alu gainin. Ah, Jesus, alu gainin. Detalle, ba, detalle tan gabe, egia eh, esan. Ba, Kriston ah, eh, eh, Poza da guretzako, entzule maitia, beste azte betez, hemen egotea, naiz eta ba? ilegal, alegal moduan egitzen egon, hemen txegau de, hemen txegau de, eta, eta, bueno, atxilotuak ez gaude oraindik. Eh, eta, bueno, bueno, bueno, hori esan hori ere, eh, bai, eh, kalean gaudela. Bai, hortarako, hortarako, hortarako ere, esan dut, ba, ez dakit, esplikazio logik musiko bat ez dugu topatzen. ere. Ja, ez dakigu, <laughs> ez dakigu baina... Bai, eh, ah, ah, abok, abok, berta gaude eta eh. gure mugagabeko eh, greba bai. egiten bai, arraizten dugulako. Bai, nuski, guk lan barretzen dugulako. Guk erretzen dugulako. Ez da bintza. Naiz talapurtu, talapurtu askotan. Eh, Ai, lapurtu. Eh? lapur cabroi, asko da bilortik, ez bakarrik bankutan ez, bakarrik, politika, politika es... profesionalean. Profesionalean, profesionalean, beste lapur batzuk. Bai, bai, bai, bai, landareak lapurtzutenak. Eh, Bari entzako, jundadia nire puzkerren azkagarria undiena, gastroenteritisa pasa ondoren. Ai, aipatzen dezunean ze posas zaidan, eh, eh, pezeraren beste aldean egotea. Hau da, gure hartian, ma, e, entzule maitia, ez, ez, ikusten ere, kristal batago, eskerrak, Eskerrak. Baina, ez Baite, da, eh, eh, kristal badago, zeren eta mm, matxura betaurrekoak erabiltzei ditu Bai. Beraz, beti egon da kristal bat gure Eh, ba, baina, bakarrik, eh. bakarrik irakurtzeko. Bueno, eta buskarra botatzeko. <laughs> bai. Bueno, ba, ba, botatzeko tan, batutan puzkatzen dira. Bai, bai, bai. Bueno, buskartzen. puzkartzen. Bueno, gertatu izan da. Bakizu bai. nirak potentzia nolakoa dan, eh? Bai, gertatu izan da, bai. Eh, baina, berro, izan da. Baina, izan da, izan eh? Bai, e, eh, zera, apurtze, apurtz, puzk, apurtzker leketa, hortan goaz, apurtzker, Apurtzker, bai. eh, apurtzker, apurtzker, eh, apurtzker, alemaniako enpresa bat ematen du, bai, alemanian izan zan la e, bai, irabazi nuen, oh, irabazi nuen, bai, bai, gaur ere entzule, jakin dezazuela, nik babarrunak, berak txitsirioak, baina, zorionez, odoraman editintzen dugun, dugu, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, e, bidaltzen, eh? Hori da, bai, bai, bai, bai, ez dugu aktibatu e, azpian dauzkagun e, zea, eh, sensoreak, Sen, ze, e, odorama sensoreak, Mi, ordu, mikropiloso, mikro makarri, mikrofono piloso, mikrofonoko mikropilosotikan e, jasotzen den, e, ai, hau da, gure aritosia, ah, gure maritxuaren usaia, bai, iritsiko zaizue, transistoren bidez, eh? hori zaigu esua. Hori bai, gogoratu, gu landartzen dugula, guk erretzen dugula. eta hemen txekarretzen dugu, greba mugagabean bai. Guk erre eta erre eta erre eta erre norbaitek zeo zer arte. Oia. Bai. Eta entzuko, entzuten ari zareten eh, hor mm. da, gure sintonia berria oh, da, gaudenean, eh, lasai, lasai, bai. hemen aurain bezala. Ant, a, ba, gure emetu, sintonia. eta gu, gu ez diogu inori lapurtu. bueno, ez, ez, ez, hau, nahi dugu, porque, no, bueno, Man, bai. manutxau bakizute edo eh, bai. zen gauzakina egiten duela edo zen gauza. Bueno, Manu txaba la puta calle, baina bai. manxe, jarretzen dut. Naikoa zaio gure Manu maitiari, ping, ping, ping, pin ping ba, diska pare bat atelazeko, ez Baina, bueno, baina, guazen eh, eh, guazen gure gure gure gaur eguneko, eh, gure eguneko gauzekin. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Bai, agatoltateari, bortazka bat ematen Igande honetan, ba, bueno, jarta eskundiak izan zirela Eta Jos, nola, nola aldatu da zuntua, nola aldatu da zuntua Baina, baina, oh, egia zan, eh, baina, zu sorpresa, zu sorpresa ah, Bueno, hau ez ustekoa, zu eh. Hombre, hombre, oh, kontuten hartuta, horreko haute eskundetan mm, Partidu, bueno, bat, ilegalizazio bat izan zala bai. Eta orainez, bai Mm, orain ez inez Sistente, ba, eh, nola, nola batzuei harritu dieten eh, ez dakite olako emaitzak Bai, haze, ah, ah, ba, suste bai batzuk, zer bai, bai, bai eta sustea, sustoa, eh, bai, bai, sustoa, eh, bai, eh sustoa, eta sustoa, Uf, ze nolakoa kojo gaina Bu, gaur, gaur izango dugu bai aukera entzuteko Bai, azken egunetan, telebistan eta irratian entzun diren uh, eh, Zango astakerien, eh, zea, em, selekzio bat edo, bai, bai. edo alako zea bat Selekzio bat, la roja bezala eh, eh, mm, Bueno, bai, bueno, ah. <laughs> bai, antzeko, antzeko, bai Ba, alako, mm, tarte, tarte bat utzi diogu bai azken astetan telebistak eta irratiak mm, ba, bota dituzten ba, ez dakit, exabrupto oiei utzi diegu bai tartea hola exabrupto ba, exa, ba, exa, exa, exa, aldiz esate dutelako bez, eta bos aldiz esate badut ez dara pentabrupto mm, ba, baliteke, ba, eta lau aldiz baliteke, lau adukto baliteke, zen kasuan badakizuen zuen bai e, gure txatxiri agur esan berdiogula. Oi, pena, eta gainera eh, gaur bere bai, urte betetze eguna eh? dela. Bai, eh. Bueno, gaur bere, bere eguna dela gaur. Berak ah. sortutako eguna ospatzen ari gaur. Topa, topa. Es, topa, eh. Zalaren alde batean zaudela, bakit baina. A ver, aga. Ai, ah, topa! Ba bai, topa dezagun, oh, ze eh. gure txatxi... Esta, eh? estatutio, est, estatustio, estamustio esta, esta, esta, esta, esta, esta, bai. esta, Estamustio, ah, bai, estamustio, bai, bai, defendatzaile zutxua zen, bai, gure txatxi. Utzi behar dugu, oh. bai, alde batera, ze azken finean gure txatxik, agur esan digu. Mm, eh, eh, hilabete batzuk izan dira, luzeak batzuentzat... Ja, ja, beste batzuentzat motz izango ziren noski oh. baina gure txatxik oh. utzi gaitu bai bai. eta leku utzi dio mm, e, ba, ba, e, aski ezaguna duzu enpresonai berri ontar, o, e, eh, murmullu da murmullu bueno, egia esan gaur egun gaurko egunean bintzat esan genezake murmullu baino pero grullu bihurtu bihurtu zaigula ditugun bai lehen adierazpenak hementxe daukate eh, prentza aurre aurrean eta esaten duenez herri honek etorkizun hobea izango du Kirizia, kenditzen badu. Eh? Oh, bueno, bueno, bueno. Oh, logikoa. Beti ez dut laguntza behar izango zuela, gizan honek, eh? Oma, iraztekoa, gian. Oma, iraztekoa. Zerrago, maiuskulas, kurzibas, mayúsculas, Ba, ba, ba, ba, ba, artean da. Komile artean da. Orduan laguntza behar izan du. Laguntza behar du. Orduan bai, orduan bai. Jaquina. Bueno, bueno ba, lagunok hori, ba, txatxik olpezen eguna eh, gaur ospatzen ari garela, estatutu, euskadi, ez dakik guzti hostia dan. Eh, bai, bai, bai, bai. Mm, jai ezan dugu lanian, lana du, du, dugunok. Bueno, ba, bueno, bueno. Ba, ba, ba, ba, kristo lana dela, ba- irratian ba, egotea. Ba, daki zuen, Eh, bai. dirutza, jasotzen dugu la eusko jarra txirlatikan. Bai, bai, bai, bai, eusko jarra txirlak, bai, bai, inposatu nahi izan zuen lehen gurtian, ba, daki zuen, eh, amairu jai egun dauzkagula, gutxi hori bera, urtean zehar. Eta hauek, ez dakit ze eh, jai egun, eh, eh, kendu zuten, ez dakit, aitaren eguna izango zen, aita oh, zara, Hau jartzeko, e, Eh? San Patxiz San Day! San eh, Day, Irlandesek badute, eh, beren San Patrick Day, ba, gizu, eh? Ba, hemen eh, Euskal Herrian, edo eh, Euskadin bintzat, eaean, badugu... Euskadin, Euskadin. Euskadin, badugu e, e, San Gaur, ospatzen dugun hori. Op, eta ospa egingo duena, txatxi bera da. Ba, bai, ba, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Eta berarekin, benetako lendakariak, Rudolf Egere, Rudolf Rudolf, Rudolf, Rudolf, Rudolf, Rudolf, Rudolf, senatura bidaliko aldute, txatxirekin, mm, biak senatura lango aldira, ez dut uste, titiak e, ez dut Baina baitare gaurko Ratsa joan, ba, bai. Holako gauza gaipatu gauzak eta bai. baitare, zea, dopinen inguruan, ai, mm, turra, turra, turra da bandu estatu batu argizara jonek, eh. Bai, zea, trompetista zana, eh, bai, bai, eh, bueno, bai, edo jargia, ilargia zaldu zuen gizona, ez, ez, Harton, Harton, Harton, Harton, Harton, Harton, Harton, Harton, Harton, bai. Turra eldu bezain laister, usta ida guztietan, Harton, Harton, Harton, Harton, Harton, Harton, Bapatea, no? Zazpi izan dira. Bai, zazpi izan dira. Bai, bai, zazpi izan Eta zazpi izan dira. Bai, bai, bai, bai. Eh, beldur naiz, ez ote dion honek irekiko, ate bat, eh? Norbaitek esateko, adibidez. Ba, zure kotizazioetan eta bar, zure bizitza labola lehan, ba, adibidez, kenduko izkizut, amaz azpi urte kenduko izkizut, erabatopatua, juntzen jala kolanera. Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eta jode. Edo, edo bihar bertan adibidez polizia deitzen baizu eta esate baizu. Goatzen zea egin genizun Alkolemia kontrolori, hori, eh, 94an. Ba, aparatu genuen eta berez positu da emantzen un, berez kar oh, karnetik ah, imagina tu, ah, bueno, bueno, bueno, bueno Bueno, ba, holako gauzak aztertuko jugu, haikoan, bai, bai. gurean, eh? Por cierto, aipatu behar bai. dugu ere, aipatzearen arren, ba, gure entzuretariko askok entzungo dutela saio hau mm, e, ostegunen egiten dugu berez, hemen zintzirik erratean horretan Baina, badira gure entzuleetariko asko eta asko Entzungo dutela saio hau larun batean adibidez. Ah, bai, edo, edo igandetan Edo igandetan, euskalo Eta ez zintzirik irratian, baizik eta beste irrati ez berriñetan. Ai, bai, bai, bai, Euskal Herriko hainbat eta hainbat eta hainbat kintetan da Eta bar, eta bar, eta bar. Edo zen kasuan, e, ba, e, e, lanun batean entzuten badezu, eh, jakin dezazuela, urte bete betetzen dela, eh, gure jolanditak, gure jolandita partzinak, eh, eh ba, ba, burgoseko nafarroako gidari horrek, ba, ba tartazo batzuk hartu zituen egune izan zala, eh, bai eta aurki auziperatutako e, ekintzaileek ba, izango oh, dutela ba, horre, ba, ba, bueno, ba, e, datorkien marroiaren berri eta hemendika hemendikan ba besterik gabe ba elkartasuna erakustez gain ba be, besterik gabe egin genez kalandia. Mm, gauza gaun mm, bai gutxiengo gauza hori ba, ba, ba hori zan bai ba, bai bueno animo animo euchi bai, bai. bueno lagunok ba goazen entzutera parte batzuk eh Iaztikan barrezko datuteko partu bat daukagu, estatuto eta dar, eta, ah, eta erasmusekin zer gertatuko dan. Ai, hori ere, hori hori erasmus orgasmus, akabo jaia, akabo Hori gai Rekordia bakizue, venga, bazen entzutera. Astegunero! buruan! mundu! Ostegunero! Zintzilik mundu! y realidades pasajeras de ayer y hoy presentan ...Escenarios fortuitas. Hoy, Estatuto de Guernica. ¡Vaya, San! Muy buenas, estoy llamando a Guernica. Sí, aquí es Guernica, bye. Ah, bien, bien. ¿Y está Tuto? Sí, ah, sí, sí, ahora mismo, ahora mismo. ¡Tuto! ¡Tuto! A ver, Tuto, a tu teléfono, azul está de la A ver, bye. ¿Está Tuto? Sí, soy yo. Oye, que a ver si te animas a salir hoy. ¡Uf! Es que, es que mira, es que aún tengo algunas cosillas pendientes que atar. Eh. mira, si te esperas unos 35 años o así, pues a lo mejor acabo saliendo, ¿vale? Ah, vale, vale. Muy bien, muy bien. Hasta entonces, pues. ¡A Tú estás, Euskal Herriko Erasmus Koordinaketa Zentruan gaude! Eundaka dei ari gara jasotzen gure Koordinaketa Zentruan. Dakizuen bezala, Erasmus dirolaguntza murriztera doazelako egunotan, hainbat eta hainbat gazte Euskaldun, eundaka gazte, utzi ditu neurri honek zara izanak hauek ezin ditugu botata utzi! Herrialde arrotzaren batean bertako hizkuntza ezagutu gabe! Nora joango dira gure gazteak berrogeiak bete arte, sexu harremanik gabe bizitzera konderatuak egongo aldira! Eh? Giza krisi hau genditzeko zure laguntza behar dugu. Apadrinatu edo aita ordetu zazu Erasmus Unibertsitario bat. Ilean bi mila euroren truke, kure gazteak beraien formakuntzarekin jarraitu izango dute. Baina entzun dezagun testigantza bat. Eh, Bino bai, eh, hau oso gogorra da. Eh, bi, bi urte dara mazkit suezian kristonotza pasatzen. Eta ben, eta ben goz temperaturara oitu nahi zenean, ikusi dut ez dutala kobratu. Baina zer egingo dut orain? Eh? Etxera autostopa egiten bueltatzeko, zei bete beharko ditut kabilariekin bidea zen. Eta, ni, ni, ni seksu bila etorri nintzen suediara, baina... Baina ez mota horretakoa, eh, kamilariak oso dira, eta ez dizute horrengo agunean deitzen. Bana loke ban, eta nik beste zio zer behaz jo. Bai, beno, nik urte ugari eman dituten, eh? Erberetan ikasten ikasten. Horain eh, e, eh, liburutegian nago, eh? Azterketak prestatzen. Eh, no, no, no, I'm, speaking, sorry. A, ah, a please. beno, hori, ba, ez diatela voltatzeko dirurik ikerazatu. Zer egingo dut nik hemen? Gogoratu apadrinatu edo aita ordekatu erasmus ikasle bat. Behar zaituzte eta! Kaberren musika egoiztena! Bigarren aldiz betirako erretiratu ostean, Euskal Herriko bakarlari karismatikoena bueltan dator. Ez dira salmentak oso ondo joan Aurtene naiz derretiratu orain dikan Musika dago krisia bilarrian Berriz erretiratuko nezagian Berriz erretiratuko Erosi ezazu bere diska berria berriz betirako erretiratu baino lehen. Entzun bere etengabeko ikerketa artistikoaren urrengo urratsa. Garri bezala ezaguna zen abeslariak eta artistiko berriari ekin dio. Zuekin, fari! Que se lleven aquel que está en el agua, que se lleven aquel toro del río, que se lleven aquel que está en la sombra, que se lleven aquel que está escondido, pero aquel de la fuente que nadie lo toque, que lo dejen tranquilo y no lo provoquen. Ese toro bonito ya nació para mental Niñas lo siguen, no lo dejan descansar. Y además de bravura tiene pinta de Don Juan. Ese torito, ay torito bravo, lleva botines y no va descalzo. Ese torito, ay torito bravo, lleva botines y no va descalzo. sensibilitatea eta experimentazioa bere diska berrian. Pues adquiere un compromiso con toda la sociedad Apatrullando la ciudad, apatrullando la ciudad Por la noche con su coche, apatrulla la ciudad Iria apatrullatzen, iria apatrullatzen Gabetan bere cochean, iria apatrullatzen Fari Gozatu ezazu Euskal Herriko artistarik sexy eta berritzailenaren lan berriarekin. Galdu ezinak diren eta laister klasikoak bihurtuko diren abesti ez josita. Emai bat zuman banga honba jartzeko, mila petarratzen nion donago, ekerriku bat antas ni gargabean parren ekerri banga! Euskal Pop Rockak behar zuen aize berria. egoistena. ¿Sabes lo que hace que un país funcione? la confianza. ¿España necesita un rescate? Eh, vamos a ver. Confiamos en quien nos quiere y en quien nos cuida. Todos los problemas de orden público, con cámaras de televisión, al final lo que está incitando cada día más es a manifestarse. Sabemos que podemos contar con su talento. Esto es el típico alboroto de la extrema izquierda. Confiamos en nuestra capacidad de unirnos en los malos momentos. Un reconocimiento a la mayoría de españoles que no se manifiesta. Confiamos en quienes hacen todos los días todo lo posible a ver si os dais cuenta que si os estamos dando bola, los medios de comunicación es porque nos dais audiencia. Y nunca, nunca vamos a dejar de confiar en el futuro. Dejemos que la gente se libre expresamente. ¿Cómo has dicho? Se libre expresamente, eh, se exprese libremente. <laughs> Tener a más de 20 etarras en el Parlamento, a mí me parece que este país está enfermo. Quiero contestar a la señora que se jodan. ¡Vergüenza! Toma. Vuestra democracia, por culpa del Tribunal Constitucional, para que la gente lo entienda, es idiota. La ETA va a mandar, aunque no gobierne. Y va a mandar junto a Artur Afirmativo. Debes vacunarte. ¡Ah! ¡Es una invasión! ¡Es una invasión de la oscuridad! Droga mala. 嘛嘛嘛不嘛不嘛嘛嘛嘛！祝你平安，祝你平安，祝你平安，祝不平安，祝你平安，祝你平安，祝不平安，祝你平安，祝你平安，祝你平安，祝你平不祝你平安，祝你平安。 Kaixo Gabon ikus lentzule, bueno, gazontan entzule zango ergo nuke, baina Atutxabanki esker, hemen gaude gure saio izarrarekin Gure lehiak eta berria azalduko dizuegu Gure konkursantea, gure lehiakidea, kaldera bati erantzun ezberdinak eman behar ditu Post erantzun hon, erantzuten baditu, saria eramaten du Baina, adiegon, akats bakoitzarekin, sariaren balorea geisten joango da. Oh. Eta, bosta akats egiten badituzu, saria dezagertu igoa! Oh. Baina, ikus dezagun, praktikan hobetu lertu ezazuen. Gurekin, arantxa puzera dugu! Gabon, arantxa! Gabon! Non dik zato, zarantza? Arka uta edik, netar. Ah, mm, mm, eh, ah. Oso leku interesgarria, bai. E, beno, arantza, gure gaurko galdera hause da. Eusko jarla berriarekin, bai. zenbat aldatketa somatuko dira Euskadin. Ah. Aipatu ah. Bai. asierako saria kotxe zonagarri batela. Ah. Bai. Birure onda beratzi, oinezkoen sarrazki edizion! Dakizuen bezala, kotxe honek hainbat ezaugarri bereziak ditu, ABS Killer zanpatze sistema berria! Benur eduzio edizio gurpil pintxodunak! Naitik ara loin gabe zanpatze sistema berria, beparkatu turbo propulsore motor duna! <coughs> eta hainbat eta hainbat ezaugarri! E, presta duzaldi, arantxa! Prendago, prendago, venga! Ba, guazen baba! Galdera, hau da, bai. Eusko Jaurratxe! txirla berriarekin, zenbat aldaketa somatuko dira Euskadin, denbora! Bale, bai, lehen daka, eh, eh izango, izango dela? Otsondo! Eta ah. Eusko alderdi jotzaila dira gainera! Ah, ah, Bai! Beste aldaketaren bat aipatzeko balduzu! Bale, eeeem, beste aldaketa bat, eeeem! Eh, Eitebeko eguraldiko mapa aldatuko dela! Bai, bai, bai, bai, bai, bai, baina zein izango da aldaketa? Ah, zehatzago, eeeem, eh, bai, dakite, ah, iparralde agertuko dela! Oh! Ze, ah, baina ez agertuko iparralde! A ver, a ver, a ver. Y Ez gatorra, es, es, es, es. Esta, agertuko esta, esta, esta, esta, esta, esta, Hori bai, bai, baina mm, eh, hori izango da e, mapari ingo diogun Laldaketa bakarra mm, bai, bai, beraz, esan behar dizut, saria jada ez duzula izango eh, Beraz ez duzula izango, bene ipatu dizuan kotxe hori, oh. sari bezala ez da, mm, Baina sariaren kategoria jetxi bada ere, automatiko eki jetxi delako e, Saria ere itzela duzu, orain goan ze, euskal tela, bizikleta elektrikoa Epa, sonda introbenoso inkorporatuarekin, eta elektrodo berezia guztiak eh, dituenak Bos mila voltioko deskarga emateko, eh, eh, horrela maldan gora zabiltzanean, eh Oh, Klinika da berre, markatu Klinika da berre, teknologiari eskerre guztiak Segi ba, lantxa, enantzu ikuzu rengo galderari Mira, Eusko Jaurratxirla berrearekin zenbat aldaketa somatuko dira Euskadien? Bale, ba, a ver, urrengo aldaketa, uste dut, e, e, bale, ETV-ko emisio bukaeran, gora eta gora ere zergia jarriko dutela berriro. Ai, Josepa! Ah! Uh! Uh! bai, abentsa, abentsa puzena, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, eta baita ere, Sí. Agur jauna, ere zerkiare, entzungo da, eh? Ah, <laughs> bai, bai. Jarraitu, jarraitu, erantzun, ah, jarraitu, jarraitu, erantzuten, bai. Beste bat. Ze, aldaketa egon godea, bai, vale. ojarratxunan. Eh, Lehen dakaria, betarra korrik ez dituela erabiliko. Oso ondo! Oso ondo, erantza! Iego! Urkullu jaunak ez ditu betaurrik urik erabiltzen. Lentina eh? erabiltzen bai ditu, <laughs> eh, bai. Oso ondo zuaz, erantza, bai. Iruaz matu bituzu, eta bi bueno. besterik ez. Verás, Ay. seguí, seguí, lancha, seguí, seguí, patense, la que traemos Momentos de euskalterako Bueno, eh, horren, horren gatik nahi naiz. Eh, venga, venga, venga, ánimo, ánimo, eh, Vale, Venga, eskura Vale, vale. A ber, bimbe, zezelak eta es godea, Euskal Herria. Euskal Herria Berrido, edut. Berriro, goenkale saioa mítico dela berriro? berrido. Baina Arantxa, goen kale, esta sécula que el ditú kale, mi jarraitu da enjarra das, que Tamales, que se la dugu, au, eh, sentitzen dut ba, Eta saria Eta ez ya da, esta izango, bicicleta elektriko. Hmm. Baina, oengoan ere, aipatu berdizut, horrendik ere, irabazi ezakizula sari polit bat. Termomix zukaldeko robota izango da zaria, eh? Bueno. mosteko komplementu berriekin eta anti-children sistema eraginkorra zornituta. Bera, ah? economic mode osakai eirik gabeko aizekroketak eta HBO puñoluak egin ditzakena, eh? Hauretko ah? montarako ah. aproposa, aproposa. Bueno, bueno, bueno. Esan ba, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, Zenbat aldaketa somatuko dira Euskadin? Eee, eh, bale, eee, eh, bale, jauria enean, eh, bakarrik ikurriña gertuko dela? Oso, oso, Bandera española eskutatuko da, kortiñen artean, ziburazki, kortiñen azpian, ezan egu, eh, atzean, ezan egu... Baina, garritu arantxa, garritu arantxa, ze bai. aldaketa izango ditugu? Eee, eh, beste bat, eee... Eh, mm. A ver... Eh, bai, bai, eh, ba, gara, eh, autodeterminazioak hor referenduna ospatuko dela, eta... Oh, oh, oh, Eh? Oh, ez ez eh, Sentitzen dut alantxa, baina autodeterminazio eskubidea Baina, baina, baina zer da hori eh, Autonomia gehiago da lortu behar dena Eh, alantxa, alantxa puzera bai, Nikolako gure bai. lehiakidea ah, ah. Barkatu alantxa, baina azken honekin... Ah. Azken eh, sarira iristen ari zara da, Lau akatz eta lau erantzun on dituzu Beraz, azken erantzun honekin Zuk bai. bakitzen duzu azken sari hau Eraman dezakizun ala ez Orain eh eh ah, eta ah, bai azken seria hau Inigo urkulluren ah, eh, murmulluren bai. azken memoria izango direla eh, eh bere memoria liburua nola liburu bai. bat Inigo bai. murmulluren Bai, bai, bai, bai, ez da ez da Ondo etorriko zezu gure lendakaria berrio, obeto ezagutzeko, eh, eta egiteko zein aldaketa izango diren Euskadin. Beno ba, arantxa, arantxa ondo pentsatu urrengo erantzuna, eh, ze garrantzitsua da, Eusko Jarlatxir la berriarekin zenbat aldaketa, aldaketa somatuko dira Euskadin, arantxa? Ja, eh, eta da nire Bai. eh, bueno, eh, Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, Bueno, a usted de te... Bueno, ahora que nos mato con tela, eta te damos con tela. Y luego el mormullo en el libro, ah. Vale. Vale. En Mendi Cabrera, ¿eus Ba, el chanchak es dituela erabiliko el aire pillota que estoy yo tan? Oh. Sí. Arantxa, Ze, baina... Arkatzetik etorriak, bereziki zuri jimaltzeko, Arantxa! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, Sentitzen dugu arantxa puzera. Eta zur bat eramango dut etxera Ez duzu sari dik etxera eramango Hori bai, morato jak eta ubeldurak eramango dituzu bai Baina etxeri gabe geratu zarelako izango da hori gainera Ez dute etxera eramango gozera ez da ubeldurik Ez dira zu lertu, etxeri gabe geratu zara Zaiolita garutzen baduzu Euskadiko hainbat eta hainbat lagune bezela Etxeri gabe geratuko zara, dezauzia zuta Baina, no, zintxea guretzako izango da horrelako um, um, bizitza atxutxo banke patroniza, patronizatzen du patrokidatu patronizatu atxutxo banke gatik jai etxeri gabe atxutxo banke gauza bera euskal antxa barkatu barkatu barantxa beno eskerrik asko arrepuzena txarete! utxatzarete babakizue hemen txekaudela euskal intzeldak eta kegu diren quiz show gure gure Eta gure arantxa ederki jipoitzen duten bitartean eh? Kontuan eduki, arte arte noi behar zuen Matxura buruan, arro bindua, gemeilera, bidali dezakezuera Zuen elbide eta nana Matxura buruan, matxura buruan, daibini Matxura buruan, matxura buruan, Matxura buruan nahi mundua. gaur Euskal Herriko rock talde arrakastatxu berrienaren zede berria. Ikasle txarra. Zortzi urtetan Euskaltekiko lehen urratsa gainditu ez duen talde bakarra. Nik ez naiz izan, zen izkigu zue, baina zu esan duzu, hemen Esaldi bat arbat behar bezala abesteko gauza ez den talde bakarraren abesti berriekin. Maite bizu egunero gehiagotik Maite bizu egunero gehiagotik Ikasle txarra Ikasle txarra Sasoiontako arrakastariki zelena! Demora txarra egiten do Neziza baina zu ez duzo Demora txarra egiten do Neziza baina zu ez Aurten Katalunian gehien saldu duen talde Euskalduna etzareten kulpableak haiek zarete malbadoak Erosi zede berria jada kalean Ikasle txarra, Euskal Rokaren etorkizuna. Musika egoiztena. Musika Hola, ¿qué tal, amigo? Hasta ahora, en la historia de España, la única que había eh, empleado la expresión internacional el conflicto, internacionalizar el conflicto había sido la banda terrorista ETA, nadie más. ¡Hostia! Hasta ahora, en la historia de España, la única que había empleado eh, la expresión internacional el conflicto había sido la banda terrorista ETA, nadie más. Puestos a preguntar, y queremos que Cataluña sea un nuevo Estado de la Unión Europea, vamos a preguntar si queremos ser ricos, guapos, altos. Como yo. Yo cuando iba al instituto las huelgas las organizaban los de Batasuna. Porque esto no tiene nada que ver con la educación. Hay catalanes, no todos afortunadamente, pero los hay que ya no saben qué molestar con Madrid. ¿eh? Este 12 de octubre es de todos. Cataluña no es de los catalanes. Muy bien. Porque es, no es, La fuerza de un país concentrada en un esfuerzo común. Intervenir a la autonomía Una unión que hace crecer nuestra ilusión. Resulta que es que el pueblo español no se va a atrever a utilizar las armas. Porque nosotros sabemos que la unión hace la fuerza. Es un acto de traición. Parece evidente que entonces tenga que actuar la jurisdicción militar. Y que juntos vamos a llegar muy lejos. Si este señor se le ocurre convocar Vamos pies en pared y se acabó el rollo. El día de la fiesta nacional es de todos. y vaya preparando a un general de brigada de la En una pelea entre un mozo de escuadra y un guardia civil, ¿quién crees que ganaría? Pues el Guardia Civil. La madre que los parió. Y entre el Guardia Civil y un Erchaina, sigo pensando que Guardia Civil. ¡Viva la Guardia Civil! Y entre el Guardia Civil y un ninja, <laughs> Guardia Civil. ¿Pero tú estás virada o qué? ¡Un ninja! ¡Ay, ¡Oh! mi sopa! ¡Uy, uy, uy! se posa de de ematen digun en maiteak. ikustea bidaltzen diguzuela, bai, Euskal Herriko taldeek bidaltzen dizkigutela, bai, oraindikan bere beraien abestiak, eh, beraien arrakasta berriak eta oraintzi aurkeztuko dizuegu eskerrak, bai, bai, bai, musikariok, musikario eskerrak, behar, behar dugu Deustoko de unemployment, eh, eh, eh, de, Deustuko. De, bai, deustuko. Deuskit. De, ba, es, De, de, deustoko, eh, deustoko. Bilbo bai, badakizu, eh? deustoko, eh? deustoko, hau zorretako mm, de unemployment <laughs> Bakatu, eh? Langabetuak Bakatu batxura eh, eh, Bezela, bai, bai, eh, euskeratu daiteken oh. talde horren abesti arrakasta mm, azkenekoa, eh? Berri berria, eh? Txura, bai? rulatu idazun peta hau, eta hau, kargatu egia dago. Eh, eh, eh, <coughs> tabako pixka bat jarri diot, ba? <coughs> bai, baina, ostia, <coughs> du, eh? Beno, edo zein kasuan... Edo zein kasuan hau. Bai, e, e, entzun dezagun, entzun dezazuen, bueno, e, entzun dezagun, bai, entzule maitiak. Ze, entzule? Bai, de unemploymenten abesti berria, langabezien nago. Unemployment, langabezien. Bai. bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Aupa, keixo, kurrikuluma ekartzera nator. Ah, bai, bai, oso ondo. Utzi, utzi hor beste guztiekin. Eh, zer, ba, ba, baina hori zakarrontzia da. Baina noski, baina, mesedez, paperaren ontzian bota, eh? Hau enpresa ekologikoa dela. Ingurumena zaintzen dugu hemen. No, nola, baina, hau Petroleonor Sozia Limitada ez aldaba. Hau da, ba? Hau da, miseria. Zuritu katu zaiguna Amar urte kasteleta Langa bestia lagu Aulen dik jakin ezkero Zuzen bidea ikasi baino ez nau kontratatzen Tartea dira dio beste pertsona batekin bitzi zarela. Eta pertsona horrek soldata badauka. Ba, baina, gero bat alokatzen dit, eta bete dira ez dio dela horreintzen. Bero ba, ba bi aukera dituzu. Akatu ezazu, edo kale gorrian geratu zaitez. E, eh, eta orduan emango dirazue? Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez. Nun baitin erroldatuta egon bazara. Baina akatzen baduzu, gartzelan, pensio kompletu erregimenean egongo zara. Eh, zer? Venga, venga, venga, urrengoa mesedez. Eta azka, eh? Gitar solo entzun nahi detela. Alemaniara doa Norbegia edo erberera Eta orkina bihurtu naiz Kan egin behar baido Ez alitzatek jo Daite zela la ga bestia nago cariño cocinando. Hola, Carlos. Muy buenas, Ainhoa, Aopa. ¿Qué tal estamos? <laughs> Eh, pues anda que tú. <laughs> Estoy helada hoy. Ya, ya vamos a quitar el, aire. con... este. Están tan guapas y tan fresquitas que yo estoy caliente. Te veo más morenita. Más morenita para el fin de semana. Vaya veraniega y... Antes he visto que estabas planchando esto un poquito. Tenía otra cosa por encima, ¿eh? <laughs> Tú también tienes que tener bocadito de la reina. Es moderno, moderno, aquí no con la si... todo para arriba. ¿Tú sabes la diferencia? Ay, que se me ha soltado el cinturón. Espera, ahora me lo ah, Cuidado. No sé si hemos tenido mal o buena suerte que no se le haya caído a Ainhoa. No me quedo cortada aquí. Tú eres más suelta que todo eso. <laughs> ¡Ay, sí, un pego! ¿Y de tensión qué tal andamos? De tensión, pues mira, de la cintura para arriba, tensión. Y de la cintura para abajo, <laughs> intensión. con lo de la cebolla, eso te has venido arriba, ¿eh? Me he venido arriba. La cebolla dice que es muy buena para levantarla. Mi gran especialidad es la de hacer niños, pero luego también tengo <laughs> sopa, pescado. Qué buenas son patatas. Joder, Vamos con los huevos. Vamos con los huevos. Una patata a la mesa. Bueno. Me han dicho que estoy liado contigo. Ah, sí, a mí también me han dicho. Y yo sin saberlo. Viva la patata. Viva la patata. Y ahora con los huevos. Oye, toca conejo. El conejo de la Lole. El, si hicieras los programas a partir de las 12 de la noche. Mucho mejor. <laughs> y el cariño cocinando. A ver qué dice tu novio. Matxura buruan, ipili munduan, matxura buruan, ipili munduan, matxura buruan, ipili munduan, matxura buruan, ipili munduan, matxura buruan, buruan, buruan, buruan, munduan, ongi etorriak entzule maitiak testigantza txantantiak gure saiona gaurko saioan harri eta zurrutziko zaituen beste testigantza rigarri bat esan emango dugu ezagutzera egunotan puri purian da, kaixo puri, kaixo kaixo, e, e, dagoen gai bati helduko diogu gaurkoan Dopina eta kirola, kirola eta dopina. Gaurkoan, txirrindulari profesionaloi baten testigantza izugarria entzungu dugu. Fermin Gafria, kirolari profesionaloiak, ez du beren hortasuna aditzera eman nahi, beraz Maria deituko diegu aurrerantzean. Gatozen ba bere historio harrigarria entzutera. 2002ko Frantziako turra. Maria, gure gizonak, Euskal Atel lela, Dalela, taldearen barruan, lasterketa Frantziarrean parte hartzen ari zera. Hasi zen txirrindulari honen amets gaiztoa. Lasterketa hasi bezain pronto, Mariak bere kiroli bilbidea betirako zapustuko zuen erabakia hartzea erabaki zuen. <laughs> bai, beno, ba, nik ordura arte txirridularitzaren ikuspegi erromantikoa bat nuen, ez? Ez nuen, hainbeste baite nuen kirolaren errealitatea ikusi nahi. Baina, bueno, lasterketa horretan inozentzia galdu nuen. Hala da bai, Mariak Alpe Alpeduezeko portu ezaguna emeretzi aldiz igo behar zuten mendi etapa gogorrean, hmm. bere taldearen hmm. kodigo etikoa eta barne araua kapurtzea erabakiko du. Bai, bueno, etapa horretan hartu nuen erabakia. Zailkapen nagusiaren lehen postuetan eta oso zaila egin zitzaidan. Zantza asko eduki nituen, baina azkenean beste irterarik ez nuela ulertzera heldu nintzen, ezta. Horregatik, e egun hartan bertan hartu nuen erabakia. Hau da, ez nintzela gehiago dopatuko. Ez? Baina, Ba, ez nintzela gehiago dopatuko, hori izan ere erabakia. Erabakia arrigarri honek, bere bizitza profesionala betirako aldatuko du. Mariak, dopin hartzeari uko egingo dio aurrerantzean. Pixuzko erabaki hau hartzeko arrazoi garrantzitsuak zituen txirrindulari gipuzko arrak. E, eh, bai, e, arrazoi etikoen gatik hartu nuen erabakia. Eh, e, eske, agujak eta jostorratza kriston beldurra ematen didatela. Bere erabakia Ez zuten noski begionez ikusi bere taldean. Ez da, bertan parte hartzen zuten beste talde eta txirrendularien artean ere. Bere erabakiak arridura eta ezin ulertua baino ez zuen sortu. Nahi, bueno, nire, nire taldekide, ez zuten nire erabakia ulertu. Nirekin eh, nire kibitzegitera uko egin zioten... Et, e, eh, baztertuta nengoen, bat bihurtu nintzen. E, bakar bakar ikutzen ninduten, eta, bueno, goitizera jartzen hasi ziren. Goitizenak? Apodoak, bai. Ze goitizen ziren ba, Maria? Bueno, ba, denetarik, e, ba, sasikumea, e, mojigaton azkagarria, eta chota mm, ziquiña, puta semea, rajao, eh, chivato, eh, <laughs> eh, etere, holakoak, tío. Eh. Beno, <coughs> gure protagonistak, egun da postual sortzigarren heldu zen, <coughs> egun horretan, etapa horretan, ba. baina... Ba. Naiz eta irabazlean gandik, ba, bi ordu, baina terdi berandoago heldu, <coughs> lasterketa amaitzerik etzuen eduki, bere taldeak kanporatzea erabaki baitzuen. Horasi ziren bai nire benetako amaiz gaztoak. jarraitzea zen nire ametsa, baina ez nuen ez ninduten kontratatu nahi eta, eta ez nuen topatu talderik azkenean. Eta, bueno, Bagizute, azkenian <laughs> eliteko kirola betirako utzi behar izan nuen, e, ja, ezin nuen, ja, jarraitu bertan. Oh, entzule, hau historio latza, garratza benetan. Txirrindulari oi honek bizi izan duen historia benetan garratza da. Hainbeste maite zuen kirolatik kanporatuta, gaur egun bizimoduz bat aldatu behar izan du. Kontaiguzu, Maria, bai? Kontaiguzu, Maria. Bueno, ba, federazioak eh, kanporatu egin duen, Eta, eta gaur egun... Gaur egun, eh, baiarako txirindulari batean lanean nabil. Baina, txirrindu denda batean, Maria. Txirrinduak saltzen, ez da? Bezeroei aholkularitzen baten. Ez, ez, geba, geba. Pimpampun batean aukate hor bezeroek pilotak adabatzu botatzeko berrogeita martzen timoen truke eta pimpampun egiten dute. Eh? Autestigantzako gorra. Autestigantzalatza. Autestigantzalatza gertzan Gaur mariak hemen utzi diguna. Izango tealdu txirrindularitzak etorkizunik... Ez dakigu ba. kasuan... Maria agurtu ostean... Urrengo astean jakin dezazue... Jakin dezazuen... Hementxe egongo gara... E, testigantza... Atxotxon antiak... E, saioan. Atxantantiak esan denue. Atxantantiak! Barkatu, epo pixka bat dut eta pixka marreatuta nago. Zilik irratia, gabeko amaretako amaretako Begura gutxi, Matxura boluak, egin duak, De todas formas, hay gente que está viendo cómo. Eh, hoy, por ejemplo, se está anunciando esto de la creación del Banco Malo. Eh, son miles de millones. No, mi vida, no vamos a hablar del Banco Malo ahora. Entonces, ¿de qué puedo hablar? Dime de qué puedo hablar y hablo cuando quieras, hablo de lo que tú quieras. está, claro. Es que no puedo hablar de nada. dejando ahora mismo no pues yo estoy diciendo que hay mucha gente, Curry, que está viendo cómo se dan miles de millones a los bancos y se, está recortando en educación. y sale a manifestarse. De los temas que yo planteo, pues porque son pues la directora y la presentadora. Es la que manda aquí, la que manda ella. De acuerdo. Pero ahora no nos vamos a poner a pues hablar del Estoy hablando de recortes educativos, Curry. No, del Banco Malo. No, no, no. El juez también ha tenido el interrogatorio al presunto terrorista detenido ayer en Irún y también varias órdenes europeas de. ¿De qué? Bueno, que ha tenido eh, más asuntos aparte de esta operación. Y ha tomado por culo nadie va a romper España, pero aquellos que lo intenten hay que atenerse a las consecuencias. La película esa ya la he visto y al final se me pone fin. En el momento que se pase de las amenazas a algún atismo de ejecución eh, por la fuerza, la partida estará perdida por parte de España. Yo he dicho al inicio del planteamiento de este tema y os he dicho, qué pena, es que a esos niños catalanes les están robando el futuro. ¿Qué es Cataluña para estos niños madrileños? Cataluña es España y los catalanes tienen derecho a ser españoles. No pienso que Cataluña se tenga que ir de España porque somos todos un Estado. Aquí manipulan de lo lindo también. Somos unos cracks, ¿vale? Somos una raza a punto de extinguirse. Hoy tan y mol. Según he dicho, además de plantar un árbol y escribir un libro, ¿qué otra cosa tenemos que hacer en la vida? Tener un... No, no, la monja no. <laughs> En el momento a los niños, en horario protegido, niño, ¿las drogas son muy malas? Sí, pero no vamos a mentir, tienen efectos positivos. No, no, no, no, no, no, Ningún efecto positivo. No intentéis mentir, perdona, si la gente se droga es porque las drogas hacen un bien al cuerpo. Bravo, bravo, bravo, bravo. Machura Asteatero. Matsuda buruan, baibili munduan. Asteartero. Asteartero. Machura buruan, Machura munduan, izorratu buruan, Machura no, lo en entrevista, eh No lo cagó en entrevista No lo en entrevista, no lo en España Bueno, bueno, laguno, que matxe, matxo laburo antepilin munduan, zentirik irratitik, eh, agurtu mm. bargara. Bai, bai, bai, bai. Eh, gora tu gure imeia, e posta. Bai, bai, bai, bai, bai. Eh, buruan, arroba bildua, arroba bildua es, arroba bildua. A bildua, baina orain bildua esan daiteke orain bai, eh. Bai, matxura buruan gmail.com, gmail.com. Bai, bai. Bidali El Elbide horretara hartua Bai, gira Bai, bai, bai, bai Bireinak Ne duzu Bai, bai, bai, merke da Merke da Angela, Angela merke da Bai, bai, merke baino doan Doan da Bai, baina, bueno Entzun dezagun bai Bai, bai, bai, gure Gure sponsorrek, klinika da berrek Bai, Musika ekoizteko gogo berri bat Oh, xe da, izan fresko asatzen Talde garrantzitsunak eta majoenak Eta kalitatek egin daukaten Oiek bultzatzeko intentzia duka Bueno, ba, hoxe da, klikak jala berren, e, eh, zea, mm, parto bai. berrilla, bai, eta da, logo, logopedik klan. Ai, logopedik, nola guztetan zaitan hip-hop talde hau. Eh? logopedic logopedik klan. Oio, bai, kara, bai, euskaldun raparen etorkizuna. Guazen entzitu da. Musika egoiztena Euskal Herriko hip-hop talde berritzaileena bueltan dator Logopedik Clan. Logopedia arazzolarriak en rapero tal tachua. arrakastatxua. Lobopedi Clan denuntzia eta poesia ustartzen dituen tekstu paregabeekin. Komendatzen edertazatzen, bentero komendatzen, tengo batzen dobein, tengo batzen dobein, eta nik ere boko pikatzen, inoiz eta ingurko nolam, edo mikina atzen eta hotzen zeko, baina ikuteko ikut, alterritan, Logopedic Clan,

Erosi bere azken zedea Enk-ankap-kangal-kangal-kangal Dagoeneko salgai